Темата има некои добри допрени точки со пауката, значи, дали е случајно или не, ти кажеме пак, дека нема никојаш нели случајности, ништо не е случајно кај Господа, ја насловив како моките на зборовите. И веднаш на самиот почеток знаеме дека зборот, односно зборовите имаат неверојатна моки. Како прво е редно е и чест е да започнеме од овој збор од речта Божија, од Словото Божије, има неверојатна моќ. Сведоци за таа моќ сме сите ние овде што седиме. Сите ние сме дошли заради, заради моќта на ова Слово. Моќта што стои зад Него, значи моќта Господова, Неговата љубов, Неговата милост. И кога сме кај Божјата реч, кај Божиот збор, е само да се подсетиме. Иако темата нема да не биде за ова, но не може а да не почнеме со Господа. Во Псалм 33 стои во 6 и 9 стих запишено вака. 6 стих, Псалм, Псалм 33. Господовото Слово ги создаде небесата и здивот на Неговата уста целото нивно воинство. Погледнете моките на Божиот збор, на Божиото Слово. Или 9 стих. Зошто тој рече и се стана, нареди и се се утврди. Знаеме како Господ создал се околу нас. Господ доволно е да рече. И може би, како еден најдобар пример во Новиот Завет, во Матеј 8 глава, е примерот со стопникот. И тоа како бил исцелен неговиот слуга. Да се подсетиме. Во Капернаум, се среќава стотникот, значи тоа е римски офицер, со Исуса и му кажува за неговиот болен слуга. И знаете, од како Исус рекол, нема проблем, ајде да одиме кај тебе, парафразирам, нели? Што му вели тој? Јас не сум достоен ти да влезеш преку мојот прак во мојот дом. Туку само кажи збор, од, да, од искуство свое, затоа што тој има подвластени, значи 100 војници, тој е стотник, затоа се нарекува стотник, од искуство знам, само кажи збор, меѓутоа не само од искуство. Овде се гледа таа голема вера. Исус ќе каже, ваква вера не во Израел не, не видов. Тоа е всушност верата, значи да се фати за Божиот збор, а Божиот збор има неверојатна моќ. Е, го гледаме тоа и од создавањето и го видовме овој пример во мати осмата глава. И навистина Господ кога ќе каже нешто, секогаш е за изградба, секогаш е за нешто позитивно. Нековиот збор е секогаш конструктивен, да кажам, не е деструктивен. Но за разлика од него, постои другиот, сатаната, чиј што пак збор е баш деструктивен. Да се подсетиме, уште на небото. Измамил една третина од ангелите. На кој начин? Почнал е на цела кампања горе на небото. Црно представувајќи го, значи искриво колчувајќи го а, Божиот карактер, Христојот карактер, исто така. Нормално знаеме од подтекнало сето тоа од неговата љубомора, композицијата што Христос ја имал, зашто тој да не биде на местото Христово, и еден куп на лаје, еден куп на клевет, една силна кампања успела да прелаже една третина од ангелите, тоа е голема бројка. Потоа да се симнеме на земјата, како сатана да ги прелажал нашите прародители Адем и Ева. Навистина ја искористил, го искористил едно од најубавите суштества. Змијата не била таква, нели, знаеме сме читали каква што е денес. Со крилја прекрасна. Меѓутоа, дали се запрашале дека неговиот успех немало воопшто да, да се случи или пак може би немало да биде толкав ако таа змија не проговорела. Да се создадеме слика, ако Ева, значи Еве, кога Ева се нашла кај дрвото, прва неизина грешка била што се одвоила од мажот. Значи, меѓутоа, тоа е друга тема. Сеја доаѓа кај дрвото на спознањето на доброто и злото. И ја гледа змија. Немало да биде, значи измамата немало да имало толкова сила доколку змијата не проговорела. И потоа се случува, се се случува и незиниот пат се случува веќе во разговорот со сатаната, кој што е искористил само змијата како медиум. Средство, значи. Еве ги сега зборовите на сатаната, која е нивната моќ. Како резултат на тој пат, ние сме се нашли во оваа каша, во која што се наоѓаме. И тој ден денеска користи методи и начини, лукаштини, е, читавме во самите пословици за лукавоста, со лаги, и со клевети, само за да уништи. Неговиот збор е деструктивен, страшно деструктивен. А се на пустината, искушенијата во кој што бил ставен Исус во пустината, повторно дјавол се служи со збор и тоа со Божиот збор се служи. Се послужил со Божиото Слово за да го бутне Исуса. Нормално, извртувајќи го истото. И нормално, ние сме во една голема борба. Тоа е во една голема борба во која што сака да ја добие. Се уште се надева, веројатно, дека односно не верувам дека се уште се надева, тој знае дека после крстот му е крајот подпишан, само се чека крајот. Но како и да е, во една голема борба, еве во една војна да земеме, секојаш со оружјето што оди паралелно. И медиумска војна, посебно овие новиве современи војни. Медиумската војните како има клучна улога во тоа дали војната ќе се доби или не. Имаме многу современи случаи за тоа. Но јас би се навратил на еден постар случај. Најкрвавата војна во 20. век. Втората светска војна. Ден денеска се чудам. Како тоа Хитлер успел да заведе цела една нација да тргнат во поход на освојување на цел свет? Меѓутоа тоа не било, нели баш така, само Хитлер. Тоа било цела една машинерија. Неговата десна рака, знаете ли кој бил неговата десна рака? Гебелс. Доктор Паул Јозеф Гебелс. Уште во времето кога Национал-социалистичката работничка партија, нивната партија на која што начело бил Хитлер, се уште не била на власт, Овој човек одиграл, одиграл главна улога за да партијата нивна дојде на власт, убидувајќи го гласачкото тело, значи во Германија, за да, за да гласат за нив. На кој начин? Па како гјаволот успела една третина од ангелија да заведе? Преку кампања. И посебно за време на Втората светска војна, овој Гебелс бил министер за пропаганда, значи тие имале министерство за пропаганда. Посебно Министерство за пропаганда. И преку таа пропаганда успеале во тоа што успеале. Без Гебелс Хитлер не би успел. Не дека успел, знаеме како му бил крајот, меѓутоа зборуваме зво успехот на тоа како можел да измами цела нација. веројатно многу вешт човек, се вели за него дека ја усовршил така наречената техника за масовна пропаганда, наречена голема лага. Така се ја крстиле таа техника на пропаганда. Голема лага. Нито еден пишан збор, нито едно радио, нито една емисија, тогаш посебно се служили преку тоа Народно радио во Германија за да изманипулираат со нацијата и со народот. Ниту една емисија, ниту, значи, ниту еден пишан збор, ниту еден вестник не можел да помине, да излезе од печат и да го види значи, денот, ако не помине преку ова, министр, ова Министерство за пропаганда. Значи, се било под контрола. Вие денеска, оној кој што ги контролира медиумите, ау, може да се каже дори дека контролира се, Ако ние денеска во ова современо време го немаме интернетот, кај што чат пат ваму таму можете да најдете нешто, што е вистинито, ако гледате само Сител канал 5 или не знам што, во нашите простори, сите тие мас медиуми се под контрола. Да не лаже никој дека може би живееме во едно слободно обшество, кај што ете, не демократско обшество, кај што секој може да го каже својот збор и така натаму. Тоа е само една маска. Да не спомнуваме тука, може би, примери како Перл Харбор. Како Америка се вклучи во Втората светска војна? Тоа што јапонската авиација го бомбардираше Перл Харбор. Као, вие заспани беа, не знаја дека сето тоа ќе се случи, и тоа тоа беше пропаганда, само за да се убеди американскиот народ да биде втурнат во Втората светска војна. Или 11 септември, како понов настанно за да се отвори простор за Америка да ја освои нафтата таму доле. Позатоа па нафтата вртоглаво и се качи цената, а сега вртоглаво паѓа пак со цел за да се уништи Русија. Значи, сето тоа се пропаганда и сето тоа е мохта на зборот, сушност. Еве, јас би издвоил само се уште ова како еден вовет. А, 10, меѓутоа нема да ги спомнам сите, 10 10 стратегии за манипулација на луѓето. Ова е врз основа на работата на еден од највлијателните интелектуалци во светот, американски лингвист, че не случайно лингвист, Ноам Чомски, може да ви се слушнале за него, кој се бави со овие работи. И тој ни дава една листа од 10 стратегии за манипулација преку медиумите. Ја ќе спомнам неколку само. Прво, пренасочување на вниманието. Тоа е толку многу застапено вниманието на јавността се пренасочува од значајните проблеми на незначајните. И вие сте буквално бомбардирани со незначени информации. Па не знам Роналдо, па Меси, па не знам, па Джокович, тенис, ова, она. Сите тие работи служат само за да се камуфлира оно што се случува во позадина. Значи ви бомбардираат со незначени, беззначени информации само за да се заташка и за да не бидете свесни едноставно што се случува. За оние најзначени дејанија, значи работи кои што се случуваат. Второ, креирање на проблеми. Ова може би го, ги опфаќа и најновите настани во Франција. Ја не верувам дека тоа е вон контрола, сето тоа е контролирано. Јас така верувам, затоа што ние живееме на крајот на историјата на ова човештво, а се уште на овој свет владе кнезот на темнината, таткото на лагата, таткото на манипулацијата гјаволот. Значи, метод, така наречен проблем, реакција, решение. Се ствара проблем во едно обштество и нормално на тој проблем се очекува соодветно сводната реакција од народот. И потоа истиот тој кој што го креира проблемот доаѓа со решение. А всушност сето тоа е за цел за поголема контрола и за скратување на и ограничување на слободата на еве, народното обштество, како 11 септември, што беше еден погоден момент за да се ускрта слободите на американците. Ако имате некои свои, па и ние имаме во нашите редови тука, кои што водат во Америка и доаѓаат, прашите ги да видите дали Америка е тоа истото што беше пред 11 септември. Не. Ги нема веќе тие слободи. И тоа постепено се се оди. Тоа е еден, еден друг <clears throat> од оваа листа, еден друг момент, Значи, проблем, реакција, решение. Еве, денеска имате проблем во Франција, мислам дека се уште има некој киднапирање и така натаму, и реакција, која ќе биде реакцијата? Па нормално гнев, еве, гледате веќе дека има големи демонстрации против овие од, како што се нарекуваат, како што ги викаат терористи, нели, од исламската држава, така наречена која што, замислете се, која сме веќе кај тоа, една Америка за, дали беше месец дена, може би помалку, го срамни со земја Ирак, а ова исламска држава не може се уште да ја исконтролира и да, ако сакаат, ќе ја срамнат за два дена. <laughs> Има тука, значи, повторно манипулации, повторно местенки. Гледате како свет живееме. Па да, нормално вовед, трета точка, воведување на промени, за јавноста да се согласи да прифати некоја неприфатлива мерка, и јас овде би, може би, би го издвоил она проблемот со името во Македонија. Јас верувам дека името на Македонија ќе се смени, ама кој ќе дојде денот. И видите ова мерка, за јавноста се согласи да прифати некоја неприфатлива мерка. Тие воведуваат постепено, и овде вели на лажичка, како мало дете, на полет со лажичка ја сервираат со месеци и со години, ако тоа е потребно, промените кои што би можеле да предизвикаат отпор, доколку се извршат брзо, нели, и во краток временски род, се изведуваат полека со мали политички чекори. Така се менува светот, а вие не сте ни свесни за тие промени. Јас се секам, се смени еднаш уставот на Македонија, се смени и знаме и така натаму. Најнапред имаше реакцији, меѓуто тоа помина после така гладко, без никакви реакцији од народ. Прете тоа е една од мерките. Будење на емоции, исто така многу успешна мерка. Еве кој што реков предходно, гнев. Ако разбудите некое чувство, некои емоции кај народот, потоа многу лесно може да го контролирате. Да не се задржуваме многу на ова, е уште еден метод восхитување на глупости така се, се нарекува. се треба да биде охрабрена да го прифати медиокритетот. Потребно е да се убедат луѓето дека, например, во мода е да се биде глуп, вулгарен и необразован. Исто времено треба да се предизвика и отпор кон културата и науката. И тоа го гледаме на секаде околу нас. Колку си по-глупав, колку по-глупава работа ќе направиш, толку си по прочуем по-интересен и те има на, на, на сите вакво медиуми, по интернет, на секаде. Како и да е, да не се задржуваме многу на ова, меѓутоа еве како пример само за тоа како се користат медиумите, како, какво влијање има зборот. Морално во деструктивна смисла, она како што гјаволот нели сака да го, да го користи. И познатиот писател Марк Твен рекол Лагате во состојба да заобиколи половина свет, доека вистината се уште си ги обува своите чевли. Интересна мисла. <laughs> Позатоа вистината се уште не може да стигне до најодалечените крајеви, а, а, а луѓето пропаѓаат во лаги, и во невистини манипулации. И наистина, ако успееш да му ги насочиш мислите на човекот, на било кој начин, е, спомнавме некој, ти го имаш човекот. Тој е твој. Зато што борбата е за умот. Не? Нешто се спомна и о пуката, меѓутоа и од предходната поука во Јаков трета глава спомнавме ја дали не бев тогаш на таа поука, што беше, како беше, не знам, не се сеќавам дека многу се дискутираше на таа тема, може беше таа сабота кога бев болен, но како и да е, во Јаков трета глава, Јаков не обрнува внимание, односно Господ преку него, да внимателно го користиме јазикот, затоа што јазикот е тој орган со кој што изборуваме, изговараме зборови. Затоа што не се на текстот, вели јазикот е, еве како го опишува Јаков, оган подпален од пеколот, немирно зло, пон со смртоносен отров. На што ја асоцира ова, пон со смртоносен отров? Па на змијата во еден. Отворите во Матеј 12 глава. силни зборови, ќе се навратиме при крајот малку, на, малку пошироко на овие зборови, во поширок контекст, но ги читам сега само 36 и 37 стих, за да видиме колку е битно и значено за нас како користиме јазикот, што зборуваме, какво е влијанието и моќта на зборот. Мате 12, 36 и 37. И ви велам, Исус вели, дека за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Зошто по твоите зборови ќе бидеш оправдан и по твоите зборови ќе бидеш осуден. Силни стихови кои што кажуваат дека на вистина треба да се внимава како се користи јазикот и како и што зборуваме. И дали она што ќе го кажеме е конструктивно или пак е деструктивно и и му служи на, на лукавиот. Зошто воопшто некојаш човек го користи погрешно јазикот? Свесно. Некојаш и несвесно. Значи, пазите, ова е област во која што никој од нас не може да се исключи. Никој од нас. Јако вели оној кој што не греши во зборувањето, тој е совршен. Има ли некој совршен меѓу нас? Факт е дека нема. Значи, сите ние паѓаме на ова. Да не помислите дека сега, почнувајќи од мене па понатаму. И, на, значи, прашањето, зашто вопшто некој погрешно го користи јазикот? И нешто слично беше поставено прашање за време на полуката. Па за своја корист, за некоја своја цел, за да изгради некој лажен имидж кај луѓето, за да излаже некого, за да добие нешто, за да изманипулира со некого, за да потисне некого, за да се извади од некоја ситуација. Или на крајот на што некој тоа го прави од злоба и за да му напакости на него. И сега да, да видиме еден пример на тоа како погрешно се користи јазикот и какво силно влијание имат зборовите, е случајот со Јов. Знаете што се му се случило на Јов? Се изгубил преку ноги. И на крајот, дори му доаѓаат оние три, тројца негови пријатели <laughs> и као ќе го утешат. И е, само ќе спомнам, не идеме у некои стихови, само два-три ќе прочитаме подосна, вели, валдат му вика, ти мора да си грешен, шо мова те снаоѓа тебе. Значи, на Јофуше тоа му требало. Софар, вели, Бог ти бара сметка за греовите. Со други зборови, значи исто тоа, со други зборови. Елифас, вели, твоите зборови ја откриваат твојата вина, со свената уста те осудува. Е, сега, најдете се во негова кожа, сето тоа што му се случило да ви се случи уште од одговора и да ви дојдат некој тројца. И зависите си, цел, скоро сите глави понатаму е се разговор со овие тројца, за да накраја и со разговор со Бога нормално, и пред се прашање упатени од Јов до Бога. За да при крајот, односно не при крајот, 19 глава ќе отвориме, во 19 глава од книгата за Јов, видите Јов што кажува. Значи му пукнал филмот, на руски кажано, И видите што вели, Јов 19 глава од 1 до 3. Јов проговори и рече, Па до кога ќе ја измачувате мојата душа? До кога ќе ме сотирате со зборови? Видите ја моките на зборот, во деструктивна смисла. Че значи, вие можете да сотрете некој со зборови. Веќе 10 пати ме укоривте и нели ви е срам дека ме измачувате? Значи го измачуваат, може да го измачувате човекот, човекот со зборови. Да го сотрете. Да го изманипулирате, да го лажете или што се не, значи зборот има неверојатно силна моќ. Во зависност од тоа како ќе се користи, дали за позитивни сврхи или негативни. Еве пример значи, пак и овој пат не бегаме од пословици, имаме неколку стихови. Пословици наистина зборуваат, Соломон овде ни оставил повуки за многу области од животот. Па еве да читаме. Пословици 16 глава, првиот стих ни се наоѓа во 28 стих од 16 глава. Пословици 16.28. Лукавиот човек се е раздор и клеветникот ги разделува најверните пријатели. Видовме од тие шест, односно седум работи кои што Бог ги мрази и му се гади. Која беше најпоследната таму седмата? Оне кој што се е раздор меѓу бракета. Вика, клеветникот ги разделува најверните пријатели. Потоа 20.19 пословици. <clears throat> Кој клевети наоколу <clears throat> открива тајни, затоа не се здружувај со оној кому устните секојаш му се отворени. Знаете, ако зборот има огромна моќ, а тоа е факт дека има, некој ше многу по-паметно да не збор, значи, многу помалку да зборува, колку многу повеќе. Оти човек кога повеќе зборува, повеќе греши. Тоа е факт. И некој ше мудро да се молчи, и тоа дори Библијата не поучува. Зависи од ситуација, нели? 26-20 пословици. Овој стих вели, која ќе ги снема дрвата, огнот гасне. Да ви кажам право, овој јануари баш не ги изеде дрвата. <laughs> па мора среди зима да се сногиме, па е, баш некни со Николче бевме да, да купиме брикет малку, затоа што дрвата полека-полека ни одат. Ние некако се навикнавме последните неколку зими, времето е се некако млако и е, пет кубика, доста се шест кубика, да речеме. Меѓутоа, Некојаш само еден месец, еве како јануари, минус 15, минус 10 и ке отидат. Толку е. Но, што вели стихот? 26.20, значи. Кога ќе ги снема дрвото, огнот гасне. И каде веќе нема клеветник, препирките стивнуваат. Нобава споредба. Сето ова се примери, значи, како тоа не треба да користиме јазикот и како тоа деструктивно влијание може да имат зборовите врз нашите односи, пријателски и така натаму. Во црква, било во домот, и било каде. И сега, на самиот крај, би прочитал неколку цитати од Елен Вајд, кои што би сакал внимателно да ги послушаме. Верувам дека внимателно слушавме и до сега, имавме и убава полука за тоа дека многу, многу, многу зависи од тоа како слушаме. И дали слушаме, и дали сме тука присутни, или пак може би мислите ни се некаде надвор. Послушайте ги овие цитати. Првите се од Патриарси и пророци и цареви, потоа имаме еден од потраси пророци на крајот од копнежот на коите. Дека нашето влијание може да биде смртен мирис за смрт, тоа е ужасна мисла, но сепак е можна. Значи, или ќе биде мил мирис за спасение, нашето влијание, нашиот збор, нашите постапки, или пак смртен мирис за смрт. Некако влијаеме, ние со нашиот живот, со нашите зборови некако влијаеме врз другите. Ние не сме пуст остров. Ние сме обштествени битија, ние живееме во обштеството, ние сме во црква тука заедно, во домот, со жената, со децата и така натаму. Значи, дека нашето влијание може да биде смртен мир и за смрт, тоа е ужасна мисла, но сепак е можно. Една заведена душа која го губи вечното блаженство, може ли некој да го процени овој губиток, колкав е губитокот. Само заради една заведена, една уништена душа. А, дали се сикавате на еден цитат од Елен Вајт, и тоа е огромна вистина која што треба да не дигне од нозе буквално, дека Исус би дошел и би, би ја положил жртвата на крстот, значи би се дал себе си на крстот и за една душа. Една да било само, прашање. Така да ова вистина треба сериозно да не стави на мисла дека ако една душа нашето влијание или нашите збори уништат, значи тоа е навистина еден голем губиток во Божите очи. А сепак една лекомислена постапка, вели, еден непромислен збор од наша страна може толку длабоко да влие на животот на друг човек и да ја упропасти неговата душа. Еден збор. А камо ли ако ние тоа, може би сме го конструирали, може би сме од тие лукавите, па сакаме да правиме филмови некои, да си конструираме некои а, работи овде за своја корист. Една дамка на карактерот може мнозина да ги одбие од Христа. Ние или се обираме за Христа, или, или растураме. Кога посејаното семе, се внимавајте, че значи, на некој едносавен едноставен начин Елен Вајд преку семето го објаснува целиот тој процес, му до кај може да стигне. Значи, вие со еден збор може да посејате семе. На сол, да речеме, на Кога посејаното семе ќе даде жетва, и тоа повторно посејано прави жетвата да се умножува, знаете, од едно семе ќе настане цел клас со, не знам, тамо 2-30-50 семиња, па од тие 50 пута 50 и така натаму. Се умножува постојано жетвата. Тоа е закон кој што важи во нашите односи со другите. Секоја постапка, секој збор представува семе кој што ќе даде плод. Секој дело на љубезност послушност, самоодрекување ќе се повтори и во другите. Че е тоа позитивно влијание најнапред. А преку нив, уште во поголем број на луѓе. Во случај кога ширите, значи, позитивно влијание. Така и секој дело на завист, че е сега негативно, така и секој дело на завист, злоба и неслога представува семе кое прераснува во горчлив корен, кое ќе оскверне мнозина. А колку ли само бројот на овие мнозина ке затруе? Значи, ако тоа така експоненцијално се шири понатаму, значи едно семе, па 50, реко, па 250 и така натаму, тогаш колку штетно може да биде едно негативно влијание? Така резултатите од сејањето добро и зло е значајно и за сегашност, значи се значајни тие резултати и за сегашноста но и за сета вечност. Така и треба да размислуваме. Че ние се бориме овде за вечност, односно вечността ни е дадена на поклон, меѓутоа дали ја примаме. Следниот цитат од Патриаси и пророци. Многу малку се оние што сваќаат колку далеко сежни се нивните зборови, нивните постапки. Значи, и некојаш дури не размислуваме за ова, колку далеко сежни можат да бидат зборовите што ги изговараме или постапките што луѓето ги гледаат кај нас. Секој има известно влијание врз другите и е одговорен за последиците на тоа влијание. Внимавайте, секој има известно влијание врз другите. Можете ви да немате влијание. Пак ќе повторам, вие живеете во обштество, во семејство, во црквата, на работно место. Секој има известно влијание врз другите и е одговорен за последиците што ќе произлезат од тоа негово влијание. Зборовите и делата имаат убедлива моќ и резултатот на оно што ние го правиме сега, ќе се покаже дури подоцна. Влијанието што го вршат нашите зборови и дела, ќе има сигурно своје повратно дејство и врсамите нас, дори, во вид на благослов или на проклетство. Таа помисла на животот му дава возвишена сериозност и треба нас да не наведе на молитва пред Бога за тој да не води со својата мудрост. Да, живото што го живееме е сериозен, ова не е игра. Овде се опрашање души за вечност или ќе влијаеме за нинино спасение или пак спротивно. И сега да се навратиме во Матеј 12 глава, кај што прочитавме 2-3 стиха предходно, и да прочитаме во контекст што се случува овде. овде и полека-полека ќе превршуваме. 12 глава Матеј. <clears throat> Од 22 стих читам, за да видиме зашто станува збор. Матеј 12 од 22. Тогаш доведува при него, при Исуса, значи, еден обседнат од демон, кој беше и слеп и нем. Значи, имате обседнат од демон, и е слеп, и е нем, и е обседнат од демон. Тешка ситуација. Но за Господа нема ништо тешко. И го исцели. Му го доведува и го исцели. Току е тоа едноставно кај Исуса така што слепо немиот проговори и прогледа. А, се подразбира, веќе немаше демони во него. И сите мноштвото се восхитува, и сите мноштва се и изборуваа, нели овој синот Давидов? Знаа тој чиј е. А фарисеите кога го чуја тоа, односно се подсетуваат, значи на Стариот Завет на тоа што го читали, да не е овој тој. Но фарисеите кога го чуја тоа, што рекуа? Овој ги изгонува демоните само преку Велзевол, владетелот на демоните. И сега Исус тука им држи лекција, па како тоа може дјаволот сам против себе? нема логика. Не може сам да се ништи. Да ги скоктеме тие некои стикови подосна Тријести стих, Кој не е со мене, тој е против мене, и кој не се обира со мене, растура. И сега внимајате. Затоа ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против духот нема да се прости. И ако некој рече збор против синот човечки, ќе му се прости. Но ако некој рече збор, значи против светиот дух, нема да му се прости ниту во овој век, ниту во идниот. На што алудира Исус овде? Значи, пазете, тој лечи и изгонува демонот човек, а присутните фарисеите од злоба, од и така натаму, велат, не, тој го изгонува демонот со сотонска сила. Вие работата на светиот дух ја припишувате како да тоа е работа на гјаволот. И тоа неминовно, ако останете во едно такво Да се зацврстите во едно таква мисла, може да ја доведе до хула против светиот дух? Или направете го дрвото добро и неговиот плод добар, или направете го дрвото расипано, читам понатаму, и неговиот плод расипан, зашто дрвото се познава по плодот. Породи змиени, како можете да зборувате добро кога сте зли? Зошто од преполнувањето на срцето зборува устата? Добриот човек од доброто сокровиште донесува добри нешта, а злиот човек од злото сокровиште донесува зли нешта. И ви велам, дека секој празен збор, еве и тие стикови, што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат, <clears throat> значи за секој празен збор, ќе одговараат на судниот ден, зашто по твоите зборови ќе бидеш оправдан и по твоите зборови ќе бидеш осуден. Во текст која прочитавме, гледаме дека користењето на зборовите, И тоа наше влијание е непосредно поврзано. Исус го поврзува со хула на светиот дух. И еве, да го прочитаме од Елен Вајд, за да не се разјасни уште поубаво. Ова е еден многу мокен цитат. Значи, не само што, мислам дека и предходно малку спонатме, дека она што го зборувате има влијание и на врс ваш самите она што го верувате. Тоа има влијање нормално врз вас самите, врз вашиот комплетен живот. А, значи, не само влијање на другите, току вие вршите влијање на самите себе си. Можете самите себе си се измамите. Тесно поврзана со Христовата опомена за гревот против Светиот Дух е и опомената против празните и лоши зборови. Зборовите се израз на она што е во срцето читавме, значи стихот вели, зашто устата го зборува оно што, со што е преполно срцето. Но зборовите се повеќе отколку се повеќе отколку израз на карактер. Значи не е преку зборовите не не се изразуваме самите себе си својот карактер. Туку и нешто друго. Тие имаат сила да влијаат врз карактерот. Имаат. Значи нешто, ако на нешто треба да обрнеме внимание, на кое што јас највеќе обрнувам внимание, е карактерот, изградбата на мојот карактер. Тоа е оно што ќе го носам горе. Ако воопшто, нели, се најдам таму. Е па ако нешто влијае на мојот карактер, тоа на навистина треба да биде сериозно сватено и треба да се внимава. Значи, зборовите имаат сила да влијаат врз карактерот. И луѓето се под влијание на собствените зборови. И слушнете сега. Често во еден миг, потикнати од сатаната, тие изразуваат својата любомора или лоши предпоставки. Значи, таа се љубоморна на некого, може тоа да биде брат или сестра, или, не знам, жената дома. И си предпоставувате, почнувате да си правите филм. Аха. И нормално се тоа потикнато сатаната значи деструктивно нешто, изразувајќи го она, вели, во што на вистина не веруваат. Значи, потикнати од сатаната, ја изразуваат својата любомора и лоши предпоставки, изразувајќи го она во што на вистина не веруваат. И не ни веруваат во тоа, ама, ете гјаолот, потикнал некоја мисла, таа мисла делува на тоа што ќе го кажете, а кажаниот збор исто повратно делува и на мислата. тоа како еден завртен, а, затворен круг. Може да си делувате со своите собствени зборови, значи почнувајќи од мислата збором на самите себе, повратно. И тоа Елен Вајд понатаму продолжува и го објаснува. Но зборовите, вели, вршат влијание врз мислите. Значи, любомора. Што е любомора? Лоши предпоставки. Кај се јавува тоа? во мислите, во умот. И сето тоа вие ќе го изразите преку зборови, а тие зборови повратно влијат на вашите мисли и уште полошо, уште полошо. Измамени се со своите зборови и почнуваат да веруваат дека е вистина она што го изговориле потикнати од сатаната. Иако на почетокот не верувале дека тоа е вистина. Ама се измамуваат од своите собствени зборови и на крајот ќе поверуваат дека тоа е на вистина вистина. Тешко ли е некој да ве измами, тешко ли е некој со зборови да ве изманипулира кога вие факт е дека самите себе може да се изманипулирате? Бидејќи еднаш изразиле некои мислење, сега веќе, значи, се убедени во нешто што не е вистина, дека е вистина. И сега кога веќе еднаш изразиле мислење или дале одлука за тоа нешто, тогаш што? Често премногу се горди да ја повлечат и се обидуваат да докажат дека се во право. Се додека не поверува дека и навистина и се во право. Колку повеќе вие самите на себе си докажувате, докажувајќи им на другите дека сте во право, и вие самите ќе поверувате дека сте во право. Опасно е да се изговори збор на сомневање, опасно е да се стави под сомневање и да се критикува божествената светлина. Ова алудира токму на ова што го правиле фарисеите. Че Исус изгонувал демони, а овие велат, тоа го прави со сотонска сила. Опасно е такво нешто, затоа што тоа може да ве доведе до еден затворен круг, каде што вие самите себе ке дојдете во ситуација да похулите на Духот Свет и да верувате во нешто што никогаш не ви паднало ни на ум дека ќе верувате. Навиката на непромислено и поценувачко критикување действува врз карактерот така што развива непочитување и неверство. Мнозина, попуштајки на оваа навика, оделе се понатаму, несвесни за опасноста, доека не станале готови да го критикуваат и да го отфрлат и делото на Светиот Дух. Христос рекол, оние стихови што ги читавме, а јас ви кажувам дека луѓето за секој празен збор што ќе го кажат, ќе одговараат на судниот ден. Твоите зборови ќе те оправдаат, твоите зборови ќе те осудат. Повет копнеш на вековите од 33 глава, кои се мои браќа. Главата носи наслов. Е сега, кога Сето ова го разгледавме. Кога сватевме ка на вистина, зборовите имаат огромна моќ. Има ли надеж за ваков како мене? Или како тебе? Има ли надеж? Затоа што ја, јас кажав, сите ние може да се најдеме овде. Сите ние некојаш зборуваме и премногу зборуваме и кажуваме и тоа што не треба да зборуваме. Не дај Боже да правиме филмови и конструираме тука нешто за некоја своја корист. Има ли надеж? Па нормално дека има надеж, не би биле овде, не би се получувале ако нема. И сега да отвориме пак во Јов. Јов 42 глава. Самата завршна глава. Јовово покаяние носи наслов. Знаете, Јов кажа многу нешто што не требало да каже, меѓутоа да се најде во една таква ситуација. А Јов му одговори вака на Господа, од првиот стих читам, 42 глава. Јас знам твојата мок е безгранична. Што ќе наумиш, можеш да направиш. Значи, се што ќе ти текне, можеш да направиш. А ти, ти текнало сега ќе ми ги земеш, децата ќе ми ја земеш, жената, се ќе ми земеш. И можеш да го направиш тоа. Кој е тој што со безумни зборови ја помрачува божествената промисла? Затоа зборував, но не разбирав за чудесата што мене ми се несватливи остави ме да зборувам. Јас ке те прашам, а ти поучиме. До сега те познавав само по слушање, но сега моите очи те видоа. И се шестиот стик е клучниот. Затоа се гнасам о сите своји зборови и се кајам во прав и пепел. ми минатиот пат. Има време секој за нов почеток, се уште доека сме под милоста Божија. Но секој нов почеток треба да почне со покаяние. Јов се кае и вели се гнасам и тоа е вистинско покаяние. Ако не се гнасите од оно што сте го направиле, вие пак ќе го направите. Може би ќе кажете декларативно пред Господа, не, но Господе, се кајам за ова и за ова. Видоа, ако не се гнасите, ако тоа ви е нешто што ви е мило, тогаш пак ќе го направите. Тоа не е вистинско покаяние се гнасам од сите своји зборови и се кајам во прав и пепел. Исаија шеста глава. Исаија имал визија. Го гледа Бога, го гледа Божиот престол, Значи го видов Господа, шеста глава, првиот стих вели, како седи на високи возвишен престол. Но подолу, битно ни да го прочитаме ова. Петиот стих. Откако сето тоа го видел Исаја е рекол, реков, тешко мене пропаднав, зашто сум човек со нечисти усни. Живем во народ со нечисти усни, а моите очи го видува царот, Господ над војските. Интересно и Јов, вели, досега слушав за тебе, меѓутоа сега кога го, те видува моите очи и доаѓа до покаяние. И, и, и слично вели. Значи, може би некојаш на нас ни фали <laughs> ни фала тие лични средби со Господа. Не може би, тоа е секако сигурно, за да дојдеме до вистинско покаяние. Може би она негова се присутност, ако се секавате, мислам дека од минатата поука, зборувавме на таа тема. Што беше мудроста, почеток на мудроста е стравот Господов. Што е страв Господов? Ако се секавате минатата минатата поука? Тоа е факт, а, факт а, помислата дека Господ е секогаш присутен е, и е тука и ве гледа и ве слуша се што правите. Значи, може би ни фала тие лични средби со Господа многу почест. И шестиот стих вели, откако Исаја вели, тешко мене пропаднав, тој е свесен каков е, човек со нечисти усни, и вели, еден од серафимите долета кон мене, во рацет имаше жар што го зеде од клештите од жртвеникот, во светилиштето, се допре сонија до мојата уста и рече, еве ги допре твоите устни, вината ти се симно и гревот е очистен. Ако вистински се покајате, Господ може да ги очисти и устните, и срцето, и се. Можете буквално наново од старт, да стартувате со нов почеток. И не само тоа, туку Еремија 1.9 ни кажува нешто друго. назначен уште од раѓање, Божи пророк, Деветиот стих. Може и шестиот да кажеме, нели, сакав тоа да го спомнам. Ах, Господе Боже, ете, јас не знам да зборувам, дете су. А сега ти ме повикуваш во Твоја служба. А што е тешко за Господа. <laughs> Деветиот стих. И она што следува, откако ќе се покаете, откако Господ ќе ви ги допре устните, ќе ве очисти, ќе го очисти секој вас збор, тоа следува и деветиот стих од Еремија прва глава. И тогаш Господ ја протегна раката, ја допре мојата уста и рече, еве ги ставам моите зборови во твојата уста. Покајање, Господ не чисти, ни простор за се и ги става неговите зборови во нашата уста, а неговите зборови имаат огромна мок, не деструктивна, туку конструктивна мок, која што изградува мок да спаси. Нормално Господ спасува, но тоа се негови зборови. Нека Господ ни помогне да знаеме како го користиме јазикот, да не чува, да не подпајаме под влијание, затоа што, како што видовме, секој од нас шири влијание да не чува од лукави луѓе, од лукавштина, затоа што нивнин, нивен татко гјаволот. Нека Господ биде со нас, нека Господ не води и во текот на оваа сабота до крајот, а и понатаму во новата седмица. Амин.